pregio por mem mortiginto. En la chapitro dudec oca de la Evangelio lao Spiritismo, Allan Kardec clarigas. La homo neniam havas la raiton dispone pri sia propra vivo, char nur al dio apartenas la raito el tiri lin el er la surtera sclavezzo, quiam Dio iugias opportune. Tamen, la dia iustezzo povas mildigi sien rigoron, considere al circunstanzoi, sed gi usas sian tutan severezzon contra tiu, quiu volis ne submet sin alla provoi de la vivo. La sin mortiginto, similas mal liberulon, quiu forcuras el sia carcero, anta ol finigis lia puno. Ciam recaptita, li estas tenata pli severe. Tiel ocasas alla sin mortiginto, quiu credas che li liberigias el la nunai suferoi, cae implicigias en pli grandain malfelicioin per la pregio proponita de la codiginto de spiritismo, ni pregio favore al tiui qui besonas nian helpon. Ni stias ho mia Dio, la sorton destinitan al tiui qui malobeas viain legioin, mem vole mal longigante siain vivtagoin. tagoin sed nist ancau che via favor corezzo estas sen lima. Bon volu etendi gin sur la animon de no. Povu niai pregioi cae via compatemo mildigi la amarezzon de la suferoi ciuin li trapassas, char li ne havis curagion por attendi la finon de siai provoi. Bona spiritoi, qui es missio estas helpi la malfeliciuloin, prenu lin sub vian protecton, inspiru al li bedauron pro sia culpo, cae via helpo donu al li forton, por elteni teni cumplida resignatio, la nova in provoin qui in li esta suferanta por ripari sian eraron forigu de li la malitza in spirito in qui povus de nove lin conduci alla malbono kai pli longigi li in suferoin igante lin perdi la fructon de siei estontai provoi al vi mal malfelicio estas la temo de niai pregioi, ni desiras che povu nia compato mildigi vian amarezzon cae nasci en vi la esperon pri estontezzo pli felicia. Tia estontezzo estas en viei manoi, fidu alla bonetzo de Dio, quies bracoi estas ciam malfermitai al e pentantoi, cae restas fermitai nur al la e coroi. Feliciae estas la compatemae, char ili ricevos compaton. Jesuo.